w'ikiyago cyo kunama nama uno munsi turabira hamwe uko impunzi z'abanyekongo zibayeho hano mu gihugu cacu haba abahunze vuba canke abakera kuva ku igenekerezo rya 15 uruhuhuma umwaka wa 2025 turimwo haribonekeje impunzi nyinshi z'abanye Kongo bahunze intambara iriko ibera mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ishiramwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi HCR nabo bafashanya bamenyesha ko kugeza ku igenekezo rya 2022 ntwarante hamaze kwakirwa impunzi ibihumbi mirongo irindwi impunzi nyinshi zagiye zakigwa haba mu mashure mu bibuga by'inkino n'ahandi nko mu mihana mu ntara ya Cibitoke ahakiriwe abatari bake imbere yuko batwagwa mu ntara ya rutana muri site ya musenyi ariko rero hari n'izindi mpunzi zirenga ibihumbi mirongo ine banse ko bajyanwa aho imusenyi mu ntara ya rutana maze bashima kwisubirira mu gihugu cyabo nubwo intambara yari igihari izo mpunzi rero zagiye zihura n'ibibazo bitandukanye cyane cyane nko kubura imfungurwa imiti ibijyanye no kwifuka imbeho reka n'ibindi akarorero nk'abahungiye mu buraruko bw'igihugu nka za ngozi muyinga na cankuzo uno munsi ibyo bafungura nibike bike ntibagira aho barima n'ubufasha nibuke cyane cyane hano rero umuntu yo kwibaza ibibazo atari bike mbe uno munsi impunzi z'abanyekongo buba bariko bafashwa gute cyane cyane aba bahunze vuba mbe ni kuki haje impunzi nyinshi ku murindi udasanzwe ni kuki hari bamwe mu mpunzi banse kujanwa muri site ya Musenyi mu ntara ya Rutana aho musenyi uri munsi bo babayeho gute mbe kuko bamwe bashimye gusubira iwabo kandi intambara igisutamye ngibyo bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko mu kiyago cyacu cyo kunama uno munsi aho ndi kumwe n'abatumire bane turi kumwe na Ntwari Bernard agejwe kumenyesha amakuru muri HCR Bernard turamukuramukije sangwe kaze mu kiyago cyo kunama eh, murakoze murakoze namwe ndi kumwe kandi na Dr Sixte Vinyi ni muraba murongoye umugwi wigengeje kuraba agateka reka akazi na muntu Hussein Dehash ndakuramukije sangwe kaze mu kiyago cyo kunama nanje ndabaramukije ndanabashimiye kubona mwadutumiye ndaramukije n'abatumire turi kumwe muri kino kiganiro murakoze ndi kumwe na Dr Major Pamphile Mpabansi umuhinga mu bijanye n'agateka k'impunzi ndakuramukije nawe sangwe kaze mu kiyago cyo kunama nanje ndabaramukije mwakoze no urakoze nawe turi kumwe na Chisekedi Mulamba umukongomani asanzwe aba hano mu Burundi igihe kitari gito musanzwe muri eh, n'umwigisha muretse ndakuramukije nawe sangwe ikaze mu kiyago cyo kunama ndabaramukije ndaramukije nabo turi kumwe n'abaza kudukwirigita murakoze abatumire rero turi kumwe nabo muri kino kiyago cyo kunama mwateguriwe na radio television isanganiro ifatikanije nishirahamwe la benevolencia Grand Lac kuri mikro muri kumwe nanje Medar niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma ni François Akimana na Alexandre Ngaruwe nayo muri kano kanya reka tuje mu idonido ya kino kiyago cacu reka mpere muri HCR mbe Bernard no musi impunzi z'abanyekongo bo bariko bafashwa gute Ego urakoze kuri ico kibazo eh, nkuko wabivuze mu ntangamarara iharaje impunzi zitari zikeya tutari tumenyereye kuronka mbere mu myaka ngira nka 200 turangije hakaba hari hasanzwe nkuko wabivuze n'impunzi eh, nyinshi ari abakongomani eh, zari zisanzwe ziri ngaha mu burundi eh, mu makamba atanu ndayavuga hari hariho eh, zibiri ziri mu ntara ya ruyigi eh, imwe iri mu ntara ya cankuzo iyindi iri mu ntara ya ngozi iyindi ya muyinga ariko turafise rero n'ikigo sinzi ngene nocita kubera si nkambi twita mu gifaransa site de refugie biratandukanye kiri hariya mu rutana abo bantu rero barashikiye eh, muri stade yo mu rugombo baruzura baraba benshi cyane rwose ngira barenga ibihumbi mirongo ine abandi baje i bugande kuri komine buganda abandi baja hajya mu cibitoke Eh, kuri zone hanyuma abo dusanzwe dukorana abandi bo muri Nations Unies abandi bo mu ma bose baraza baradufasha na cyane cyane rero eh, niho nari no gutangurira leta y'u Burundi irabakira eh, mbere iragira icyo twakwita egisepsiyo sinzi ngo ni ukivuga mu kirundi ikintu kidasanzwe urabye ko byari bisanzwe bimitse kubera abari mm. benshi mm. eh, basaba ubuhungiro baca bashyiraho ikintu bita prima fashe no kuvuga yuko bose bahunga baca baronka ubuhungiro baca baronka ubuhungiro icyo ni igikorwa dushima cyane gose eh, kandi leta y'uburundi yaragishizeho umushikiranganje yarabitangaje mwese niho mwari muri hama turabishyira mu ngiro n'ahandi ntibyari gukunda rero uko bari babayeho byari eh, bigoye wabivuze mu ntangamarara sitade ingene bimeze murabizi barara hanze hanyuma buke buke turonka amatante buke buke kuraruje ikazana amazi buke buke bakazana ubwiherero eh, mugabo ntibyaba bikwiye nk'abari mu mashuri abana bateze gusubira mu mashuri n’ukuri ukuri eh, abajeje intwaro bararengerwa twese turarengegwa ariko rero eh, duca turatangura kubimura ababishatse turabimura tubimurira musenyi hari hasanzwe hari ikigo cya impunzi hmm. eh, reka kumbure turi turatera imbere turaza kugaruka ku kuntu bagiye bimugwa naho bashyizwe uno munsi ariko reka kumbure ubu naho mbaze cisekedi muramba musanzwe mukurikirana hafi n'ibibazo eh, by'abakongomani baba b'impunzi ba kera cyangwa abuno munsi aba bubu mwebwe aho mwagiye muravugana nabo canke aho mwaciye baciye mwabonye koko babayogoda abakongomani bahunze muri iyi ntambara benshi bashikiye kuri site ya yo kwakira impunzi ngaho mu igihanga mhm. eh, mugabo rero baje ari benshi cyane kuko muri abo hariho abatari impunzi babajemwo mhm. binjiye mu gihugu b'abakongomani baje batabipapuro by'ingenzi bafise bikwiye rero igipolisi caca kibatwara nabo nyene hariya kuri iyo site y'igihanga mu kurindira yuko baba batohoza bakamenya impunzi izo arizo n'abinjiye kubera baje kugira urudandazwa cyangwa badafite ibipapuro bikwiye abo bagaca babarekura rero ni nabo rero baca baza kurondera amazu yo gupanga mu za bwiza n'ahandi e, rero ukuntu bashyitse urumva mugabo n'ibintu byumvikana kuko hsr mu gihe itazi ku munsi hinjira bangahe ku munsi ku munsi baguma baza abava za goma abava za bukavu binjira ku munsi ku munsi hariho n'abandi bava ngahi buvira ingwano itashitse komutere mugabo bumvise ngo nka kamanyora ngo ingwano yahashitse baba baracinjura bagaca binjira eh, eh, rero abategetsi bo mu burundi cyangwa hsr ntiyashobora kumenya ati ku munsi twakira ah? urumva n'uburyo rero buca bukeha mumaze kubona ko muri ko hari bimwe mu bitari ko biragenda neza mu bijanye nabo bakongomani hari icyo ubuserukizi bwa bwarafashije kiboneka uno munsi cyo kiko kirafasha canke cyo fatigwa ko uh, cyane cyane gufasha yabashise leta y'u Burundi eh ndibaza yuko batodindira yuko ashise canke leta y'u Burundi igiri icikoze mm. hariho nayandi n'izindi nzego zi mu gifaransa bita ma association philanthropique donc eh, abantu bajejwe gufasha biyemeje kuza barafasha ko boja hamwe nabo nyene bakaraba ukuntu bafashije kuko na abako abakongomani basanzwe bariko barafasha cyane mu kwegeranya impuzu z'abana impuzu z'abantu bakuze amasabuni ibikorera amasafuriya n'ibindi bahora babibashinga. Eh, icyo twegwe dukora twegwe dukorera mu mashuri turakira abana tutadinze kubaka amahera y'ishuri cyangwa amaminerivare cyangwa impuzu umwambaro w'ishuri dupfa kubandika gutya hariho n'abandi baza badafise na n'ibipapuro by'ishuri amabireta bakubwira ati nta mwanya twaronse wo kujya ku ishuri kubyaka mugabo umwana wanjye yarageze muri uyu mwaka mu kurindira ko ibipapuro biboneka tugapfa kubandika gutya yego mm. eh. dr major musanzwe muraba ibijyanye n'amategeko araba cyane cyane iby'impunzi mwumvise muri HCR byarashyitse baranarengerwa mwumvise n'abakongomani bavuga yuko izo mpunzi kumbure zije kubera zari zije ku bwinshi zari zitegerezwa kuronka ubufasha ariko murabona ukuntu ibintu biba bimeze mbe hari amategeko kumbura yari gukogwa iyo batakozwe kugira izo mpunzi zibeho neza hano mu gihugu cyangwa zakigwe neza ibyo rero byari bihasanzwe ariko kubera abandi bo baje ari benshi ariko kubera baje ari benshi kubera intambara eh amategeko nyine acatekanye yuko iyo baje ari benshi kubera za nzego zari zihari ziza ziraraba ziraba umwe umwe kuri umwe umwe zitobishobora leta ikishiraho urundi rwego rukazarukaca uwo uwo mugwi wose uziye hamwe yuko uba ukwije ibisabwa kugira ngo impunzi abo rero baca baraba basanze abo bose baje bakwije kwita impunzi umushyikiranji w'intore rwagati mu gihugu aca baha uburenganzira bwo kwita impunzi arasohora itegeko rivuga yuko uwo mugwi wose waje kuri mm. periyode babaye impunzi ni ibintu bica binyaruka bitandukanye na kwa gusa buri umwe bisanzwe binateba kubera usanga bakumvira inshuro nyinshi mugabo ho biranyaruka umushinga avuga ati mwese tugira turakingira nk'impunzi participar aqui em Guareiro. kwakingira rero kubera baba ari benshi niho hacaba ikibazo amategeko y'impunzi avuga yuko hacaba solidarite internationale ibihugu byose bishoboye gufasha muri uwo mm. mwanya bigafasha kugira kwakira abo bantu bajya basabungiro ari benshi bigende neza amadrowa bafise yubahirizwe uko bigenda kose yubahirizwe niko bica biheza bikagenda ego murakoze mu mugwi CNDH ni hano mu Burundi nivyo musanzwe muri bijanye n'agateka kazina muntu ku barundi mbe aba bahunze bo bo barimo ego abahunze barimo eka n'abatesheje zabo barimo mm. kuko agateka kazina muntu akaraba kira kiremwa muntu abo nabo naho baba bavuye mu gihugu bafitiyemwo ubwenegihugu bakaza mu kindi gihugu eh, kibakira eh, barimo hmm. none mweho mumaze kumva izo mpunzi n'ibyo ziraje ku bwinshi abana bariya bariko bararaba icyo bokora kugira bazigarukire ko muri seridihashimwe igikorwa mwaciye mwihutira namwe cari ikihe kugira abo bakongomani b'impunzi bakingiwe nk'uko tubigira ubwa mbere no kugenda kuraba aho bashikiye burya twe twaragiye kugira ngo tubone aho bashikiye hatandukanye eh, tubone abariko baragerageza kubafasha ingene bariko barandikwa eh, kugira ngo mu byo dutanga tuze kugira icyo dushikirije kikuru cyane catwagiye turabona nka hose kuko ntibaronka ivyo bafungura e, hariho uburaro twarabona yuko bataronka ahantu baryama hariho burya bintu vy'ubuzu bwa sugumwe bwo kenshi ntabwo ariho hariho eh, hariho abana bategeza kujya ku ishuri ntibasubiye kugenda ku ishuri ni byinshi byose bica bijyana no kwa muganga mbega abagwayi baza kuvugwa gute ibyo byose twarabibonye yuko by'ukuri eh, eh, kubera byashyitse igihugu kititeguye kititeguye byaje gitirumbuka turabona ko ibintu bimwe bimwe bitariko bigenda neza mu mugwi wigenga ah, hari aho muba mwaradodoye kugira murabe yuko ko ibi na biriya byoza gusahiriza ko muri ayandi mpuza mpuzamakungu cyangwa abandi ari wari yavuze ko hariho n'ayandi mashyirahamwe eh, tugenda turaganira n'inzego zose aho tuba tugeze kandi n'abafasha eh, tugenda turaganira guhera aho baba bakiri kandi mboneye kumenyesha yuko eh, twanatumye ko n'uburaba agateka kazina muntu muri Kongo arashika kugira ngo tumugenduze ashobore gufasha kuja kuvuga ashitse mu gihugu iwabo ingene abakongomani bahungiye mu Burundi bameze kandi yarabishimye yego mm. reka tugaruke muri HCR mwariko muratubwira ko muri yuko hariho bamwe mu mpunzi za bategerezwa kujanwa i Musenyi ariko kandi twarumvise yuko hari bamwe mu mpunzi banse kujanwa aho muri site ya Musenyi mu Rutana nibatsa kugira byavuye kuki eh, urakoze kuri ico kibazo eh, imbere yuko ndacishura mm -hmm. nagira mbanze nongera akantu kuvyo mugenzanje yavuze hariya mm, Chisekedi Mulamba eh, mwamubajije ico ambasade n'abandi bakora nagira ndabamenyeshe yuko eh, barabaye hafi y'impunzi kandi n'ubu eh, baratumenyesheje yuko hariho ubufasha bwateguye kandi butari buke bari mu kudushikiriza icyo rero eh, turagishima cyane rwose yego icyo rero kiri mu kuba hanyuma ikinagira nongere ubwa mbere ku byo sigisita yavuze eh, nibyo umuntu agateka kiwe ka mbere gahungabana avuye mu byiwe akava mu gihugu ciwe mm-hmm. ni ukuvuga ko wabinjiye mu bihe by'ubuzima bidasanzwe bidasanzwe utaronka baronka ibyo batereza kuronka uba watereza kutaba uri hanyuma nk'uko yavuze byacitse eh, giturumbuka urgence urgence niko yamimeze imeze eh, urashika hama bagakubita inzu bipfunsi bagafasha hanyuma n'uburyo bukarondegwa muri icyo gihe rero twebwe na twebwe uburyo twaraburondeye butari bukeya hanyuma mbere n'ubudutwara isi yose yahavuye eh, avuga yuko tugiye kuri nivo ya urgence ya kabiri ni ukuvuga yuko n'uburyo buca bukurikira ibyo rero eh, ni nko guhunga canke guhunguka byose ni mu mutima w'umuntu wowe uragira uti jewe harageze ko mpunga canke harageze ko mpunguka rero twebwe hariho ego hariho abagira bati twebwe kumbure turibaza yuko eh, agahengo kagira gasubire kuboneka ntiturinde kuja kure hama duce dusubira inyuma niko jewe nibaza Hari abandi bagira bati jewe ngiye kure cyane gose sinzi ingene bizogenda kugira ngo amahoro abonetse dusubire kugenda twebwe rero ico turiko turakora hamwe na nabo dukorana muri mushikirangaje bushikiranganje yo hagati nuko tubahimiriza tukababwira yuko nta kure hariho nta kure hariho kandi urabibona n'abarundi bariko barahunguka ntibagenda n'amaguru turabitunganya tukabagarukana eh, mu butungane ntangere kandi n'umutekano wabo n'iteka ryabo ryubahirije rero uko nico gikorwa turi turakora hamwe na ministere de l'intérieur uno munsi ico nagira ndakumenyesha nuko rero ijya aho muri muri site ya Musenyi muri muri muri ubwa ni stade mu rugombo nta muntu n'umwe asigayeyo mm. kubera bari babayeho nabi na twebwe twaragize tuti abo bantu reka tubavane ngaha mm. na gihanga nta bantu basigayeyo nta muntu n'umwe asigayeyo rero twahavuye rero turondera uburyo bwo kubatwara tubatwara muri site musenyi site musenyi ni site yari imaze iminsi itari myinshi muga yari isanzwe irimwo eh, impunzi kubafungurira byo byo barakubwira batugiye hariya baragufungurira hama tukagereza kubavuza hama rero abana nabo kuja mu ishure urumva navyo nyene ni ikintu turiko turaraba kuko ni ikintu coroshe hajemwo abana benshi ni ikintu kitoroshe Eh, rero turi turagerageza ku buryo turi turaronka buke buke kugira ngo babeho eh, batababaye cyane ku ntara zo mu mbibe ngaha rero mu gihe bari nko ngaha mu cibitoke canke igihanga begereye aho bavuye mm, igihugu baje bavamwo rero birodoshe mu gihe atararonka ubufasha bukwiye ngaha arashobora no gukoresha telefone ngendanwa agahamagara kuko baba bazanye n'amakarata akoreshwa hariya akabwira ati jewe ndakenye nimumfashe kandi n'imbibe ntizagumye zu bugaye abantu baguma bajabuka binjira basohoka rero byari byoroshye kugira ngo umuntu yahungiye ngaha hagufi ashobora kurungika ubutumwa hariya bakamuzanira utuntu duto duto two kwifashisha hmm. rero mugabo umaze kuja hariya mu rutana nta bantu uziyo nta bagenzi ufise nta nshuti rero ndibaza ko ari ubwoba ubwoba cyane cyane bwo kubona yuko agiye ahantu atazi kandi bitoroshye kuba mu gihe atararonka ubufasha hmm. dr capitaine mwumvise ibishikirizwa n'uwo asanzwe yakurikirana ibibazo by'abakongomani mbe hari amategeko yo yararenzwe ho gufata kubakura hajya akajanwa hariya kure amategeko avuga iki ibyo abashikirije barabikuriwe nk'impunzi mu bisanzwe amategeko y'ibyo atekanya nuko atari byiza ko y'urubibi rw'ibihugu baje bavuye hmm. ni ingingo ya kabiri ku gace ka gatanu k'iryo tegeko urumva igihugu kiraheza kikaraba ibyo birometero bashirako kandi ni kugira abakingire murazi ko mu Burundi vyigize gushika ari impunzi zigize gupfira mu gatumba ni hafi yo kurubibe urumva mateka amategeko haziri korea ku mategeko mpuzamakungu barakekanye yuko izo mpunzi tuzimpunzi hafi y'urubibe kugira ntigire ingorane zishobora kubashikira rero novuga ko leta kubona yariyumvire yuko yobatwara hariya babatwaye mhm. nta kosa leta yakoze ahubwo yakurikije amategeko ko abwiza kubitekanya sino si kosa leta yakoze kubatwara hariya leta yakoze ibyo yaguze gukora muri mu nzira yo gukingira izo mpunzi nyene kugira ntigire ikintu kibi cyo bashikira na cyane cyane bagumye ku rubibe rw'igihugu baje bavamo mm. mbe muri CNDH birashobora gushika mukaja gufasha kuko musaza mufasha ababona yuko yuko amategeko yabo adakwiye cyangwa babona yuko ari mu bibazo mu gihe abo banse mwebwe murashobora kuja mukaba nk'agati muti nyabuna amategeko avuga iki jahari hariya kugira mukingirwe amategeko mpuzamakungu araba eh, eh, iby'agateka k'impunzi eh, cyane cyane mu ngingo yayo ya kabiri aratomora neza ko hariho ibyo ibyankenerwa impunzi zigirirwa mhm. mugabo nazo impunzi zirafise ibyo zisabwa mhm. eh, muri ibyo zisabwa hariho gukurikiza amategeko hamwe n'ingingo ziba zafashwe na leta eh, iba yabakiriye aho rero ni ukuvuga ko iyo leta ifashe ingingo ikavuga yuko oh, impunzi zibaha cyangwa ziba hariya bategerezwa kubikurikiza ni kuvuga ko oh, sinibaza ko hari ikosa amakosa leta yoba yakoze kugira ngo ibajyane ahantu nk'abariya kuko kenshi izo ngingo zifatwa ni bwa ka gateka k'izo mpunzi gashobore kubahirizwa kuko urazi ko abenshi baba bahunze kubera ikibazo cy'umutekano mu gihe rero leta ibonye yuko hari ingingo ziteza gufatwa kugira ngo umutekano wabo ukingigwe itegeza kujya mu ngiro kugira ngo eh, bose babone yuko izo mpunzi zikingiwe ego murakoze muri hsr mbe mubona ari iki kibuze kugira bwo abahunze vuba nabo bafashwe neza eh, hisunzwe amategeko mpuzamakungu yego murabona yuko ari ibintu byashitse twavuga ko twifata nk'uwari nkikiza ni ukuvuga yuko uburyo bugenda turaburondera ku munsi ku munsi ariko hariho abantu benshi rero bafasha na nakubwiye yuko na ambasade ya kongo iri kwirafasha hariho ibihugu bidufata mu mugongo eka na irafise ukuntu eh, Eh, yarondeye amafaranga ariko araza buke buke rero eh, ntawubaka inzu umunsi umwe ngo urare yuzuye na rero ni uko turiko turabigenza uvuze nk'uburaro hoho nuvuga nti ntawe kubaka inzu nyinshi ngo zirare zuzuye ubu rero turiko turaraba ukuntu icyo kibazo cy'uburaro bwa mbere cokemuka hanyuma n'ibyamagara yabo hanyuma rero n'ibindi rero biza buke buke imfungurwa zozo dukorana na PAM iradufasha hariho n'abandi bagiye barafasha buke buke eh, hanyuma icerekeye rero eh, uburaro twavuze yuko eh, ubu bashyize muri site y'umusenyi site mhm. y'umusenyi nayo eh, mu bisanzwe ntishobora kwakira bose uko bangana ni ukuvuga ubushobozi ni buke bwo kwakira izo mpunzi si ubushobozi kuvuga yuko ikibanza ari gitoya icyo kibanza rero kubera ari gitoya ego leta yarashoboye kuturonsa ikindi kibanza mu ntara ya ruyigi ahantu hitwa ibusuma bweru muri komine bweru niho rero dutanguye kugira ngo twubake hama tuze turabashira ikibanza kitari gitoya hegitari ijana na cumi na zitandatu urumva yuko aho byose biba birimo ego nk'uko dukorera n'abandi bose hanyuma cyane cyane bagaca babana n'abanya abanyagihugu bagasangira byose hanyuma abana bakigaho n'abandi bize kugira ngo rero pamphile mpabansi umuhinga mu bijyanye n'agateka k'impunzi turi kumwe na cisekedi mulamba umukongomani abaye hano mu gihugu cyacu imyaka itari mike anakurikirana ibijyanye n'ibibazo bya zino mpunzi turi kumwe kandi na Bernard Ntwari ajejwe kumenyesha amakuru muri HCR reka tugaruke hano mu kiyago cacu uh, mbe abategetsi ni gute basanzwe babona cyane cyane ibijanye n'ifashanyo uno munsi uh, zitari kuziboneka ku bwinshi uh, kugira zigarukire ku mpunzi muramba uno munsi ifashanyo murazironka canke abo mwe muvugana nabo canke abo mugendera barazironka ukuri kwamwe ifashanyo impunzi barazidonka mugabo bavuga yuko zidakwiye mm. kandi birumvikana kuko eh, ntushobora gutegekanya imfashanyo z'abantu binjira ku munsi ku munsi utazi igitegere cyabo hariho abaza nk'impunzi mu gihe rero bakiri muri bya bibanza byo kubakira bitaraba amakambi barashobora kumarayo nk'iminsi icumi mu nyuma kavayo ukamusanga ari ngaha mu gisagara hariho bashasha binjira hariho n'abavayo e, mugabo imfashanyo cyane cyane zihutirwa nizo uyu munsi nituzi ukuntu ibintu bimeze ubwo igihanga batubwiye ko atampunzi zikiriyo ah. yego igihanga guhera ngira nk'itariki 15 dukwetse kwa gatatu gihanga nta munzi n'imwe iriyo mm. muri site ya rugombo nta mpunzi n'imwe iriyo mugabo hariho abakangoma abakongomani bari eh, mu mibano urazi yuko mm. bari n'ababanyi barashingiranye benshi rero abantu bakiriyo rero urumva icyo kibazo ntikikiri ikibazo cyane kubera ntabakiri ngaho mugabo n'abari hariya ngira muramba aravugana n'abasanzwe bari muri rya site ya musenyi hari mugabo mwagiye munashikiriza yuko ifashanyo n'umunsi ari nkeya bariya bo babayeho gute mwebwe mu bo muvugana musanzwe munabakurikirana babayeho nabi kuko nico gituma wumva yuko abafise tendance yo kugaduka. ndibaza yuko abajejwe gukurikirana nabo izo mpunzi nko muri HCR baza bararaba ukuntu abantu basohoka bamaze gushika aho babashize yego hariho bujya burenganzira bwo gutembera mu bwabo bakorane n'inzego z'ubushikiranganji bw'umutekano abantu ntibazoze barajabuka kuko ingwano ntirahera hariho igihe usanga ngo ngo ino ngo umwansi bamusubije inyuma mugabo buke ugasanga yagarutse rero ndibaza yuko abategetsi b'u Burundi nashere bubwira ko bashoboye abo bantu bamaze kwinjira bakandikwa nk'impunzi ntibazoze barasohoka uko bishakiye kuko kumvuza umutekano wabo si byiza yuko baza baratembera cyane hmm. muri HCR ikibazo cy'ibi bifungurwa canke ibi byankenerwa bya misi yose hari cyo muri ko murafasha ego nagira mbanze nishure gatoya kuri ico kibazo uh, c'impunzi yavuze ko ziza zikagenda hama zikagaruka ego murazi iyo impunzi zishitse urabanza ukaziraba ico bita identification hama bakagira premier enregistrement hanyuma rero après bakagira yindi enregistrement rero uko bimeze eh, mu bisanzwe iyo wasavye ubuhungiro usubiye mu gihugu ciwanyu ni ukuvuga yuko urumva ugiye hanyuma ukagaruka barabona yuko ugarutse yuko basubiye kukubona ubwa kabiri bagaca babona yuko none wowe ko wiyandikije ubwa kabiri eh, ikerekeye rero eh, eh, ibintu byo gutembera cyangwa kugenda harisere nka harisere ibyo birayi n'ibyo yorohera cyane mm. kubera impunzi ije gusaba ubuhungiro ni ukuvuga yuko iba yishikirije leta ndishize mu minwe ya leta yanyakiriye yampaye ubuhungiro yuko yonkingira Eh, niko bivuga twebwe rero hcr iza eh, nk'umuntu w'umuhanuzi afasha eh, mu byerekeye imfashanyo n'ibindi by'amategeko tukaza turabiganira twebwe rero icyo gikorwa ntitwogishobora mm. yuko dukurikira impunzi imwe imwe yose ngo irasohotse irajabutse oya ubwo abo dukorana babijejwe cisekedi mm. nawe yavuze ati mwakorana kumbura n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano twebwe ntituraba umutekano fizike twebwe turaba ikintu bita protection international ni ugutandukanya ibintu hariho onipura yarafashije cyane rwose aba banyi hariya hariya mu cibitoke wabona baje bikoreye amagunira yuzuye imfungugwa yuzuye ibigori bakabafasha bakabazanira ibyambagwa hanyuma n'abandi rero hariho nk'abashikiye muri paruwase kaburantwa irabagaburira bagumizaho iminsi itari mikeya urumva bose barabafashije hanyuma n'abari muri stade yego hariseri yarakoranye n'abantu basanzwe bakora rana hariho na ARD n'abandi bakabashira imfungurwa nibyo ntivyoroshe kugaburira abantu ibihumbi mirongo ine kandi ntushobora kugira kubera ni nibihe bidasanzwe si nko kuburi muhira ugira uti jewe ndafunguye mu gitondo saa sita mu ijoro mugabo twaragerageje uko twabishobora ni naco gituma rero twaciye dufatanya na leta n'abandi kugira ngo tubatware imusenyi aho bashobora kuronka ibyo byose atangorane sinavuga ko atangorane zikiriho ariko n'ubu ni ukugwana tukagwana tugakorana n'abadufasha pamu ikadufasha izo za karitasi zikabitanga n'abandi bose hariho abandi bafasha n'ubu nibyo turimo rero gushikaho bizoheze bikagenda neza ariko kandi ishunagira nongerego Nuko ubu ku isi yose uko bimeze uburyo bwaragabanutse bugufasha impunzi uburyo bwaragabunitse abahora bazifasha benshi hari abavuze bati ntizosubira gufasha impunzi abandi bakabugabanya mwarabibonye naho ibi bitari bwashike harashika igihe pami dufashe igira ati uno munsi ni ukuri muri uku kwezi bizotugora bakagabanya hanyuma ahandi bakarondera bigasubira bikaboneka uko rero niko isi imeze muri bino bihe hari ingorane ku isi yose hari intambara ku isi yose hari abarefugiye ahantu hose urumva rero biragoye kandi abantu no kubitegera ego murakoze eh, mu makambi yarasanzwe ahari ntuvuga nka ziri mu ruyigi cankuzo mu yinganangozi hari bamwe eh, mu bahunze bavuga bati aho tugeze natwe turakeneye kumbure ko tworonka aho turima kugira twiyungunganye mu buzima bwa minsi yose eh, Dr Pamphile ibyo barabire kuri we n'amategeko bwa mbere murakoze mu bisanzwe amategeko yoyo ibyo ategekanya ni uko impunzi tugiye muri rya teko mpuzamakungu rirera impunzi baravuga uburenganzira bw'impunzi tugire muri ibyo byuko boronswa aho barima biri mu bintu ahubwo leta yo nyine mu buryo yakira impunzi irabati mbe ninabaha aho barima ntibizofasha kugira baze barimenya mu mibereho ya misi yose kuko nkuko umuvugizi wa sera bivuze uburyo bwo gufasha impunzi bugenda buragabanuka ugasanga mbere ni bukeye ugereranije n'ivyo bakeneye kuburyo rero kugira iyo mpunzi ironke ibiyisahiriza muri ubwo buryo buke butangwa n'abazifasha yoza irakora utuntu two kuyungunganya ibyo rero leta niyo iciye zikaraba iti reka ndabahe mu matongo mbwira tifise amatongo baze bararima bajemo n'abandi haraho bishika bagakorana n'abandi banyagihugu mbere bicayifasha bifasha mu kwakira izo mpunzi kugira zishire zizane zumve yuko ziri mu bantu bazikunda bacoboye kuronsonka ayo matongo birafasha birafasha bagasahiriza bakunda usahiriza kuri ya mfashanyo nke baronka ivuye muri pamu muri asere n'ahandi ariko ari ikibazo agaciro kihaba ni ayo matongo usanga atayahari usanga ari make kuko amatungo yitwa ya leta ahari ntibazi ko atera agabanuka ku buryo kwiyumvira ko impunzi ziswe mu mirongo zose zoronka ayo matungo yo kurima usanga ari ikibazo kigoye ariko uko bigenda kose biri mu bifasha hariho ibihugu bimwe bimwe nko mu Buganda baza barafasha izo mpunzi baziha amatungo yo kurima yego ntibabagabiye barabatiza iyo amatungo bayarimye baraheze bakisununura mu mibereho ya minsi yose akaronka utwo kugurira uduhuzu abana akantu imiti uko niyo miti babaha iyo bavuye muri ajya amashyirahamwe bajeje amagura yabo ntibabaha byose ari ibyo badaheza ngo baronke ubwo ntihari hawoca babona yuko batakira impunzi ahubwo babaye abene aho baba babaye aho barimira biri no mu nyisho washaka y'impunzi none umuntu hahunze azuguma ari impunzi gushika ryari mhm. mu mategeko mpuzamahanga baratekanya inyishu zirama mu nyishu zirama ziriho hariho gusubira iwabo mu gihe icatumye aho ngacahagaze iyi ni irama yakigwa nk'umwe n'igihugu muri icyo gihugu yagiye gusabamo ubuhungiro bitwara ikiringo kingana gute ibyo rero byo kwagurwa bwene igihugu ahubwo bihera kuri ya mpunzi nyene umwenegihugu muri iki gihugu ndimwo biraze bigakunda iyindi nzira ya gatatu irama ni iyo kubatwara mu bindi bihugu vya kure kuko ari ibihugu ku isi bidashikirwa rwose n'izi mpunzi impunzi nyinshi ziva mu bihugu vya afurika ibihugu nk'abi vya canada vya australia buraya izo mpunzi ziba nyinshi muri bino bihugu byacu ntizironka uburyo bw'ushika ngo basabe ubuhungiro ivyo bihugu rero biraheze bigaca kuri haseri bikabibwira yuko yogenda ahantu hari impunzi nyinshi ziba zikeneye gukingirwa kurusha bakabatora bakabazana niyo bita mu gifaransa restauration ivyo rero biri navyo nyine mu nzira irama ariko kuri inzira twari ko turavuga ku bijyanye no kurema kw'ayo matongo n'ibindi vyoja muri iyo nzira ya kabiri yo kubaha ubwenegihugu babishaka bakitwa abenegihugu mu bandi bagakingirwa mu bandi banyagihugu batiriwe baraguma bitwa impunzi batanze imyaka yose muri HCR bati uno munsi uburyo ni intambara yo irahari ati hariho n'abavuga bati ntituzosubira ukavuga utereka tubugura ibintu bakora ibyo byosahiriza ku buryo byotuma bibeshaho batariwe baratega amashi eh, amashyirahamwe mpuzamakungu batiwe baratega amashi leta ariko ni mu gihe bishoboka kuko ibyo impunzi zikeneye biri mu byo bita droit économique socio culturel ayo madura nayo umuntu yaronka bivanye n'uburyo igihugu gifise kuko ari usanga igihugu gifise uburyo buke kugira ubwo burenganzira bw'abo banyagihugu cyangwa ubw'izo mpunzi bukwire bumere neza yego murakoze muri CNDH reka ncangaruka muri HCR gatonya muri CNDH nivyo uh, impunzi hari zimaze igihe ngaha ah, muri aya makambi ya hariya cyane cyane mu uko mubona yuko kumbure uh, barekuriwe bakaronka ayo matongo bakiga bakagira integration novuga linguistique kwiga ururimi kugira babe eh, nk'abarundi umuhinga ati eh, no guhabwa ubwenegihugu buri mu bimwe byotuma kubura babona nimba koko babikeneye byo biri mu byotuma babona yuko eh, nabone ari nk'abandi arabenegihugu nk'abandi mubona biri mu byotuma kumbure hataduka amatati kugira namwe muze kuraba ati bwabundi hariho abarenganijwe canke hariho aba agateka kawo kariko karahungabana eh nakira mbanze menyeshe yuko mu bisanzwe impunzi impunzi zimaze kwitura igihugu ziba zigiye mu minwe y'icyo gihugu mm-hmm. icyo gihugu rero kibakiriye nicyo kiraba ingene kibafata kugira ngo bakingirwe baronke na bijya bintu bya nkenerwa kubera kenshi kitaba gifise ubwo buryo bukwiye nicyo gituma gica citura ibindi bihugu cyangwa ayandi mashyirahamwe kugira ngo aze afashe mugabo ivyo byose bikorwa uravye uburyo igihugu gifise n'ingene imibereho yo muri ico gihugu gihugu yari imeze nko mu burundi abantu murazi ingene babayeho iyo abantu bakenye bagira gute hari igihe usanga leta yabahaye aho barima n'impunzi mu gihe leta ibonye yuko uburyo budakwiye ikabona ko ubundi buryo bushoboka ko bari kubaha ikivi cy'ahantu kurima bagasanga kiriho urumva ko bakibaha ariko tumenye ko hariho imigwi myinshi y'impunzi zaje mu burundi kandi zimaze igihe ziza zaramaze gusa n'izinjiye mu mibano y'ahantu isanzwe babwiye kuraba mu ntara zimwe zimwe muri ivyo vyose bisabwa ko leta yo nyene ari yifata ingingo ikaraba ikibereye gihuye na politike leta isanzwe ifise mm ingene abantu basanzwe babayeho n'ivyo itegekanya muri kazoza ivyo rero ni uburenganzira bwa leta gufata ingingo yego muri hashtag nabonye mu ndabasaba namwe icyo mwongera tewe nashaka kunganira ku byo bari bavuze ku ibyo by'imfashanyo uburyo turi turabiraba kandi hose bari ko barabigira aha hirya impunzi ishobora kuronka icyo ikora e, ifatanije n'abenegihugu bakajya nko mu migwi asosiyasiyo hama umuntu akabafasha e, hama rero nayo itaba ari integarasiyo mugabo ni ikintu ubwa mbere ho gifasha bakabana neza ku byerekeye rero amatongo mwamaze kubivuga iki gihugu ni igihugu gitoya akenye ariko rero ego barafasha urabona nk'aha nk'ama hegitari eh, ijana na cumi n'atandatu batanze leta urumva yagize akigoro kadasanzwe ku gihugu atamatungo gifise hanyuma kandi bariko baragira n'utundi twigoro kugira ngo naho bashobora kurima ahantu bari hashobore kuboneka ako nta kigoro kadasanzwe cyane rwose dushimira leta hama ku byerekeye ubwene ngo kivuze nashaka ndakigaruke ko eh, yavuze ati ubwenegihugu umuntu arabusaba ntibipfa kuburonka gutyo eh, ariko haragera igihe eh, nawe nyine ibinyishu irama nk'uko babivuze mwavuze akarorero k'aba abo babanyi bo mu rwanda baje kera yuko hariho abari bamaze kuburonka ariko n'abarundi b'iwacu barahunze mu mirongo irindwi na kabiri muri tanzania harageze igihe barabaha barabaporopoza barabati nimba baba bushaka tubahe kandi byarabaye abashika ibihumbi ijana na mirongo itandatu bari kubandanya mbwa ntibabandanije baba ahantu hitwa tabora bari bahateje imbere baragenda bararima ibigori uradze barundi n'abantu bafise umwete hanyuma igihe kimwe hari habaye inama z'irya tripartite zizwe zivuga mu kirundi baza kubaraba kugira ngo babategure ukuntu tubahungura bashitseyo eh, abatwara Tanzania baratangara basanga baragize igisagara basanga nabakozi niho baca bagira ati abo bantu rero ntibagume ngaha ababishaka biyandikishe tubahe ubwenegihugu iyo rero ni nyinshi irama muri bya zindi mugenzanje yavuga urumva ko ari ibintu bishoboka mwebwe nk'umukongo mani usanzwe uba hano mu gihugu mubona ari iki cyokorwa kugira koko iki kibazo cy'impunzi muri kano karere k'ibiyaga binini uh, gikugweho ku buryo ko muri yo yonavanwaho kano karere k'ibiyaga binini kakaba akarere gatekanye ndibaza ko byose bivana n'imvo zatumye izo ngwano zivuka imfashiti ya karorero ku gihugu gihugu ca Kongo abanyapolitiki bavuga yuko ingwano yo muri Kongo ari ingwano y'ubutunzi mugabo abemera ko ari ingwano y'ubutunzi nabo bantu nyene bakora mu bintu by'ubutunzi abanyapolitike n'abandi ko abene gihugu bobo ntibabona ko ari ingwano y'ubutunzi abajya bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo bavuga yuko bariko baragira ingwano y'ubutaka mugabo naho nyene ndibaza yuko atari ingwano y'ubutaka kuko Kongo ni igihugu kinini ya cyane kubabuza aho baba ahubwo ni gusa ari abantu bavuga bati reka tugume ngaha ku rubibe rw'u rwanda aho ba sokuru bacu baje bava mugabo mu gihe uboneka bajya babatwara abanyapolitiki bubigisha bakababwira ati ko muri abakongomani rero muvuga ikinyarwanda tureke eh, mu gihugu kimwe ndibaza ko ibihugu biri mu mashyirahamwe mhm. y'ibihugu ntayo ya sesa deke n'ibindi ndibaza ko abategetsi b'ibihugu byose boja hamwe baka bakajya bakanaba imvo zituma izo ngwano ziba bakarondera inyishu kuri izo mvo mm. nta kindi gihe mbona cyo koko reka muti urama mm. muti mubona mwebwe urama mm. eh, dr pamphile nibyo musatsi muri umuhinga mu bijyanye n'agateka k'impunzi mbe mubona ari giki uno munsi mwofasha kabuhinga kugira koko umuzo ku rwego rudasanzwe rw'impunzi muri kano karere ugaruke cyane cyane ko muri eh, afurika eh, iyi afurika y'ibiyaga binini usanga ibihugu byose bifite impunzi mu rwanda hari impunzi z'abarundi muri kongo hari impunzi z'abarundi mu burundi hakaba impunzi z'abanyekongo n'ibindi n'ibindi nk'uko mujye kubivuga ugiye kuraba aka karere k'ibiyaga binini turimo turahanahana impunzi dufise abakongo nabo bafise impunzi z'iwacu mu Rwanda nuko nyene mu Uganda nuko nyene hari abo impunzi z'abarundi ziri mu Tanzania uko nyene inyishu rero irama ikunda kuvugwa nuko haboneka amahoro izi ntambara zituma izi mpunzi ziboneka zohagarara kuko aha mu bihugu vya Afrika kenshi naho mu mategeko mpuzamakungu arabivye impunzi avuga yuko uruhabwa ubuhungiro atari wabahunzi vy'intambara kuko nko muri ya convention de Genève avuga yuko uhabwa ubuhungiro ari uwo aba yatinye mu buciwe bamuhohotera mu bijyanye bamuhora idini ryiwe bamuhora ubwoko bamuhora ibyiyumviro bya politiki cyangwa imvu zitanu nyine muri rijya teko baharuwe zivuka bivanye n'ibyateje muri rya teko ryo muri Afrika nyene rya vy'impunzi ya ku masedoro yuwa yo muri 1969 ryo ryo ridondagura yo kimpunzi zishobora kuboneka bivuye ku ntambara cyane cyane cya kwindi bintu bishobora guhungabanya uh, umutekano mu bihugu abantu baba barimo ibiro kugira bihagarare nuko hokwama ibiganiro hagati y'abashamiranye kugira ntibirinde bishika mu ntambara nibaze uko bigiye biragenda uko ivyo kwitwa impunzi vyo gabanuka ariko rero aho cyabisaba yuko tudashira imbere ngimba tugashira imbere ibiganiro tugashimbira amahoro muri icyo gihe nibaza ko kubera izo ntabwo arizo zituma izo mpunzi gwira no kwitwa impunzi rero byagabanuka kuko umuntu yoba nta mvu yotuma umuntu aza agahunga ko nk'abakongo baza iwacu babanze intambara izo ntambara zitakiriyo nta kamaro ko kuzino ego yoza ntibaba babuje kuza mugabo buza nk'abandi banyamahanga baje guhiga umuzi cyangwa ku bino kuko uku turi muri rusha hamwe yo muri Afrika buseruko birarekoye yuko dutembera hino tugiye kwiga n'amategeko niko avuga yuko umwe mu baba muri East Africa nawe ne ari mu muryango rero barahinduye n'ibipapuro by'inzira n'ibindi ni bimwe urumva muri icyo gihe buba baje baje nkuko baje iwabo baje mu muryango w'ibihugu barimwo ngo ntibabaje bitwa impunzi ni mu gihe ibyo bibazo byose byatuma bitwa impunzi byo byagabanutse cyangwa byaheze yego murakoze muri CNDH nibyo turi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko uno munsi mubona na namwe ku bwanyu hari icokogwa koko kugira ntihasubire kuba impunzi na dusangiye uwo muryango yego ku byo bavuze icyo nakongera ko ni uko eh, kugira ngo ntihabe impunzi eh, sinibaza ko ari ikintu cyoroshe hmm. ni icyiyumviro ni nk'ihangiro ariko rigoye gushikako mugabo impunzi zigabanuke bimwe bishimishije aho ni ikibazo cy'umutekano ni ikibazo cy'intwaro ingene zimeze intwaro zibereye ni ikibazo cy'imigenderanire y'ibihugu ni ikibazo uh, cy'ingena abantu babaye kubera iki eh, kuko yabivuze dogiteri hajya ariko hari icyo ngomba kongera ko hariho imvo umuntu avuga ashikiriza kugira ngo yemerwe kwitwa impunzi mugabo hariho n'imvo ziba ziri mu mutima iwe ashobora kudashikiriza kuko azi ko zitaza kumufasha kuba impunzi ibyo rero bibana n'imibano aba yasanzwe abamwe mu gihugu yarimo ingene yasanzwe afatwa ingene ashobora kubaho cyangwa n'ingene yibaza akazoza kiwe kazogenda kuko uvuze umutekano si umutekano uyu gusa tubona si umutekano w'inkoho zivuga si umutekano uh, uw'amahera hariho ibintu byinshi umuntu yumva ku umutekano we ubangamiwe cyangwa atari atazi neza akazoza kiwe ibyo byose rero umuntu agiye akabyiga hanyuma agaca abishyiraho ndibaza yuko igitigiri cy'impunzi cyogabanuka muri kano karere ngashyiramo na bijya bintu by'imbibe kumenya ko umuntu akurikiza amategeko akayubahiriza murakoze dr sixte vinyi nimuraba turi ko turahasozera muri hcr mwumvise eh, bamwe n'abandi barashikiriza koko uko babona eh, n'icyo kugira koko intambara ihagarariye muri kano karere ariko namwe nka hcr eh, uno munsi n'igiki namwe mubona mwokora nubwo mwatubwiye muti hamwe n'ahandi imfashanyo ziriko ziragabanuka ariko aho ziri n'igiki namwe mugiye gukora n'igiki mwiyemeje kugira aho hari izo mpunzi mushobore kubashikako kuko n'abantu nk'abandi twebwe tubandanya nk'uko twahora n'ubundi twebwe dukorana n'amareta yabivuze eh, tuza tuje gufasha leta mu byo kumbure idashobora kwifasha yonyine ku gukinga eh, gukingira impunzi no ku ifashanyo hanyuma nashaka mvuge kandi ko n'ubuhungiro bujya buhabwa butangwa na leta yego rero twebwe icyo dukora nuko turaba yuko zikingiwe neza nk'uko amategeko abivuga tukaraba yuko ibyankenerwa bishobora zishobora kubironka naho bisigaye bigoye tukagira akigoro gashoboka kugira ngo ayo mareta n'amashyirahamwe n'abandi bose bafasha kugira ngo bashobore kuza bakagarukira kuri izo mpunzi murakoze ni no kuri izo ntererano rero duce dusozera ko kino kiyago cacu cyo kunama reka nshimire abatumire twari kumwe hano cisekedi mulamba umukongomani uba hano mu gihugu wakoze kwita ubutumire bwacu mwakoze kuntumida n'ikindi igihe ribaza yuko nshobora kuzanyaruka murakoze Dr Major Pamphile eh, Mabansi mwakoze namwe kabuhinga kwitaba kino kiyago cyacu cyo kunama namwe mwakoze kuntumira n'ikindi gihe muzaba mukeneye umuco ku mateko yerekeye impunzi ndahari ku bwanyu nzohezanze kugira tubiganire murakoze Dr Sixte Vinyini muraba murongo uyu muguseni DH namwe mwakoze kwitaba ubutumire bwacu ndabashimiye kubona mwadutumiye ndashimiye aho twaganiriye ndashimiye n'abarundi bose batwumviriye twubahirije twiteze ko eh, agateka k'impunzi kazobandanya kubahirizwa kandi tugatera tujya imbere murakoze reka shimire bernard ntwari mujejwe kumenyesha amakuru muri hcr wakoze nawe kwita ubutumire bwacu eh, murakoze reka shimire rero namwe mwese mwariko murakurikirana ikiyago cyo ku nama uno munsi mwateguriwe na radio televiziyo isanganiro ifatikanije n'ishirahamwe la benevolence ya Grand Lac yakoze François Akimana na Alexandre Ngaruwe nayo bari mu buhinga bw'ivyuma reka shimire na nzi nziko banyanka